assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz iskandar zulqarnayn yaraq safar yo'lini ochgan iskandar zulqarnayn mag'ribga yetib bordi yo'l ustida uning qo'shinlari go'yo odamzod yo'q yerda ketayotgandek to'solg'usiz ilgariladi u saraton tumuz qaqirtan soğuqni va patqoq yo'llanib sand qilmay yurish qiladi chunki uningga alloh taolo madadkor edi alloh taolo uningga ehtiyojli hamma narsani yetkazib berdi va uni yengilmas g'olib qildi u to'xtamay ilgirlab suyi do'g'abdek yeyib ketgan bir quduqning yeniga kelib qoldi u quduq ichiga qarab bu yerda bir guruh gumrohlarning borlig'ini ko'rib qoldi bu odamlar zo'rliq zo'mbiliq əskilik qıqan, kişilərinin ciniği zaman boğalla idi. Ulanı görüb İskəndər Zülqarnayının qəzibi gəldi. Şundaqdımı o Allah'tan ulanı qandaq bir tərəf qılış doğrusunda görsətmə sordu. Allah Taala onunğa iki çarını bişarat qılıb, qaysını tanlab elishini onun ixtiyoriga qo'ydi. Bu choralarning biri ularning qilgan jinoyatiga tegishli jazo berish, yana biri o'z mayliga qo'yib etish edi. chunki ularning ichida yamanlıqdan qol üzüb, toğru yolğa mağdığanların chiqib kelishi mümkün edi iskandar Zulqarnayn ikkinchi çarını tanlab, ularni öldürüşkə aldırmay, yomonlik qilganlarga yaxşılıq bilan muomala qilmoqchi bo'ldi iskandar Zulqarnayn aytdiki kimki zulm qilgan bolsa, biz onu jazolaymiz. Ondan o Rabbinin dargohiga qaytariladi. Rabbi uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa, va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Surkaf 87-88 oyat. U bir mazgil ular bilan birga turib, ojizlarga yordam bo'ldi. Yamonlarni to'sdi, haqqoniyatni tashviq qildi, yaxshilikni tashabbus qildi. Keyin u sharqqa yurish qilish qaroriga kelib, yo'l bo'yi botirona jang qilib mangdi. Oradan ko'p o'tmay, u ajoyib ovod bir yerga kelib qoldi bu yani kun nuri qattiq qizitib tursimi kishilarda o'zini kun nuridan daldig'i og'idek uy soyg'idek dal daraxtlar yo'q edi bu balkim ularning nodonligidan bo'lsa kerak iskandar zulqarnayn ularga nurg'un bilimlarni berdi ondin u yana shimolga qarab davomli yurish qilib tog' jilg'isiga joylashgan bir davlatga yetib keldi bu yerda u til bilmaganlikdan ularning nima deb so'zlashayotganligini bilmasimi ammo ularning eskilikda don chiqargan kazzob yajuj va majujlar bilan qo'shni ekanligi bilindi bu davlatlardagi xalqlar iskandar zulqarnaynning kuchli elchi ekanligini katta huquq va nurg'un qo'llag'uvchilarning borlig'ini bilib uningga bayat qildi ham dushmanning tajovuziga taqobil turish uchun bir sepil so'qdi chunki yajuj majujlar axloqi buzuq yaxshi gapnimi yomon gapni anglamaydigan махсус пул дүнияныла талан тараж қылыдған бір топ яуызла еді. Искендер Зулқарнайын етті. Аллахның маңа бәген нәрсілі артықтыр. Маңа адам күші ярдам қылыңла, ұла білән сіләнің араңлағы мұстәккен бір тосмысы берей. Сөрі кәф 95-ci ayet. Nəticədə kişilər onunla tömür, mis, otun və kömürlərini kipədi. Andın o mis, tömürlərini iki tağının arlığı cəmləb, atrofiga ko'mir bilan yog'och to'plab o't yoqdi mis ko'mir eritmisidan ikki tog' orlig'ida mustahkam bir tog' hosil bo'ldi yajuj bilan majujlar bu tomdan holiqib o'tolmadi ham uni teshanmadi shuning bilan alloh taolo u yerdagi xalqni chetdan keladigan tajovuzning azobidan saqlab qoldi iskandar zulqarnayin bu yemirilmas uzun dambini ko'rgandan keyin chin qalbidan bu to'smaning barpo qilinishi rabbimning ne'matidir Rabbimning va'dasi ishga oshganda u uni to'ptiz qilib o'tadi. Rabbimning va'dasi haqdir deb xitob qildi. Sura Kahf 98-oyat. Ashabul Kahf Bayram kunlarida afsusliklar o'zlari ibodat qiladigan butlarga nazr chira qilishadi. Ammo bu ishdan chiqqan bir yoshning ko'ziga sig'maydi. U kishilarning butqa bu qadar e'tiqod qilishidan tashvishlanadi. u kishilar orasidan chiqib bir tup daraxtning tugiga kelib o'ltirdida yolg'iz oldi beshini tuvan silib xiyolga cho'mdi ko'p o'tmay uningga qalbdosh bir odam qo'shildi keyin u qo'shilib bu qo'shilib ular tezlik yetti odam bo'lib qoldi ular urug' tuqqan bo'lmasimi lekin bir niyat bir maqsadda edi fikr qarashlarimi o'xshib ketadi ular o'z qavmdagi kishilar e'tiqod qilayotgan ilohga ishonmaydiganligini aytdi Ular dünyadaki hamma narsaga o'tkir ko'z va to'g'ri niyat bilan qaraydi. O'rtaq e'tiqodga ega edi. Shunga ular yaratquchi Allohni tepib, uning dinini chin qalbidan qarshi oldi. Lekin ular Allohni faqat qalbida saqlaydi. Chunki podsha mushrik edi. Ular xalq uchun kurash qiladi. Xalqning g'imini yeydi. Ular ko'ngilsizlik his qilgan chaqlarda Alloh sig'inadi. Bir kuni gugum tushganda ular yana bir yerga to'plandi ulardan biri past ovoz bilan birodarlar oqshom men bir xabar angladim podshoh bizning e'tiqod qilgan dinimizni bilib olibdimish bizga ziyankash qiladiganligini aytib popoz qilibdimish dedi ulardan yana bir mundoq dedi bu xabarni ilgari manma anglagan edim meningcha bu butunlay yolg'on bu xabarning rost ekanligini isbotlash uchun ular qadimiy yetganli yerda bu gapni tarqitib yuribdi mayli qandaqli bo'lsin biz o'z dinimizga qat'iy ishinib barliq besimga taqobil turishimiz kerak biz butqa e'tiqod qilishning bema'nilik ekanligini aniq bilgan ekanmiz uningga e'tiqod qilamiz deb allohdan yuz o'rmasligimiz lozim quyoshning har kuni chiqib turishi allohning mavjud ekanligini to'liq isbotlab turibdi qalbimizdagi e'tiqoddan allohning ulug'lig'ini ko'rib olg'ili bo'ladi mish mish gap isbotlandi xabar rost chiqdi Ular o'z oilalarida tutqun qilinib, podshohning oldiga olib kelindi. Sizlar haqiqiy pokitni yoshirishga uringan edinglar, dedi podshoh ularga. Sizlar e'tiqodinglarni yoshirmoqchi bo'lgan edinglar. Buni mu oqtiramadinglar? Har qanday sir hamon pash bo'ladi. Men sizlarning podshoh va puhrolar e'tiqod qilayotgan dindan yuz o'rib, boshqa dinga e'tiqod qilganligingizni angladim. Nima ish bunda qilasizlar? Mabadı mən silənin nam şöhrət ikkəligənlərini bilməgən bolsam, fuqralam siləni do'risa, mal mulk va bexatarlikning təhdid küçüraydıqallığını bilmagan bolsam, sizlarni o'z meylanlığı qoyu etməkçi idim. Siləni kişilər arsıqı qaytıb gelib, bizdən dinimizə etqat qığınanlar tüzükmü, ya ki beşanlardan qiymi-çiymi bo'lib ketkinanlar tüzükmü? Buni o'ylanishinglar uchun hozircha sizlarni jazolashga aldırmayman.'' Allah Taala ular bilan qalbdosh edi. Ularning e'tiqodini qo'llaydi. Ular mundaq deyishdi. Shoh emas, bizning bu dinga e'tiqod qilishimiz emez. Mecburi emas. Majburiy mı emez? emas. şunda shunday mı emez? Belki bu o'z tabiatimizning ehtiyoji. Shundaqla Allohning bizga aql idrok ato qilib, ilgirlash yo'limizni yo'ritganligi bu aldı.'' Biz Allohdan o'zga hech qandaq ilohga ishonmaymiz. Xalqimizga kelsak, ular nodonlikdan butqa cho'qinmoqda. Bizning yakunimiz mana shu. O'zdir qarab bir ish qilala. Bugun qaytib ketinglar, dedi podsha ularga. Ati cho'qim kelib, men bilan ko'rishinglar. Qani sizlarning zodi qanday qilmoqchi bo'lganligingizni ko'rib baqay. Ular qanday harakat qo'llanishni maslahatlashdi. Ulardan ba'zisi mundaq dedi. bu ishni podsha bilib qolgan ekan bizga hargiz yaxshilik yo'q buningdan ko'ra biz ashu g'org'a berib dini faoliyatimiz bilan mashg'ul bo'lganimiz tuzuk podshohning o'ktamli qilish orqasida allohga erkin bahuzur ibodat qilish tas bo'lgan bu ziminda uya yer balkim biz uchun eng yaxshi joydir u yerda biz o'z e'tiqodimizni g'am qayg'usiz oshkorlay olamiz ular non va o'ziqlarini elishib e'tiqodga to'lib toshgan samimiyati bilan oilasidan ayrilib yo'lga chiqdi yo'lda bir it ularni ko'rib qoldida orqasidan agashdi ularning bu it bilan kori bo'lmadi ular manga manga oxiri bir g'orga yetib keldi g'or ichida mevalik daraxtlar va ichadigan suv bor edi ular kelib mevalardan yedi suvdan ichdi andin hordig'ini chiqarish uchun bir oz dam olmoqchi bo'ldi kutilmaganda Олаға хардық етіп әмміз ұқлап кетішті. Түн өтіп күн келді. Яз өтіп қыш келді. Yıllar bir-birini qoğulishib o'tayverdi. Ular mushu yotganicha yetaverdi. Uyqumu akkila ularga choplashib oldi. Quloqni yorg'udek bo'ron shamol ularni uyg'otamadi. Guldirmamimi ularning uyqusiga daxl qilolmadi. Kun nuri g'or ustiga tushib, g'orga yo'riqliq va illiqlik beg'ishlaydi. Lekin ularning ustini yo'ritmaydi. quyosh agib o'tib g'arbga patadi bu allohning ularning tenini qo'g'dash uchun qilgan karomati edi agar kun nuri ularning ustiga tushsa kishilarning ularning u yoq bu yoqqa o'rilib uxlayotganligini ko'rib qolsa qo'rqib ketishi mumkin edi ular uch yuz to'qqiz yil uxlagandan keyin qo'rsoqlarining salpal ochganligini va o'zlarining charchaganligini his qilishdi ular vaqt bir izda to'xtagan tarix chaqimi aylanmas bo'lib qolgan o'xshaydi deb o'ylashdi Şu əsnada uladın biri. Biz uzun uxlab ketgan o'xshamamdoq, birodarlar, dedi. Qo'sqimizdan etishi va charchishimizdan qaraganda dedi ikkinchisi. Oradan bir kun o'tgan bo'lishi kerak. Biz attigan yotgan edik, dedi uchinchisi. Hozir quyoshdek patmabdi. Buningdan uxlagan vaqtimiz bir kungimi yetmaganligi ma'lum. Bo'ldi, to'la paraz qilavermayli, dedi to'rtinchisi. Buni Alloh taolo eng aniq biladi. Мен бір нәч күн таам емегенде қорсықымның қатық ечіватқалығын ес қылуатымен. Шәһәрге бір адам евәтіп, аз-баз емәгілік деп келейлі. Бірақ қатық ихтият қылыш лазым. Башқалағы сөздіріп қойшқы болмайды. Бұндақ болмаса, біз мұхайят қанмаймыз. Етқадымыз мұ бұзғыншылық құчырайды. Оладың бірі аз долы емәгілік тепкіліш үшін әфсус шәһәрге келді. О шәһәрге кіріпла uy imoratlarning o'zgirib ketganligini ko'rib ong tong bo'lib qoldi xarobiliklar o'rdiga o'rdi bo'z parcha parat qishtoshlar dovsiga aylangan edi ba'zi ahvollarga u texmi ajablandi u yerdagi uylar o'zlarining uylariga o'xshab qolgandek qiladi ammo uylarning ichida o'ltirganlar ilgirgi egisi emas bo'lib chiqadi u dakki duki bo'lib putlari kalvalashdi bu hol kishilarning diqqatini jalb qildi aylan undan sen bu yerlik emas ekansanda nemaga qarayapsan nima izlayapsan deb so'radi u yo'q man oz to'la yemaklik setib olay deb edim qayerda ekanligini bilolmayotiman dedi eliq odam uningga narsa sotadigan yerini ko'rsatib qo'ydi bu g'orliq odam navoiyga pul danglaganda navoiy hayron qoldi chunki u pul buningdan 300 yuz yil ilgarigi pul edi Шуң Навай өзгече хазина учраткандек болып, bu pul cho'qim texmi ko'p dunyo dabniga va oltin ko'mishga munosabatli bo'lishi kerak deb o'yladi bu chog'da odamlar kelib uni o'rib olishdi g'orliq odam ularga qarindosh ahvol sizlar aytgandek undoq emas bu pulni tunugun man boshqalarning qo'lidan olgan bugun uningga bir narsa setib olay degan edim uning ajablangudak نیمه bor dedi O kishilarning o'zining hakiki ahvalını bilib qolishidan ehtiyot qilib so'zini tüketiple burulup mağmakçı bo'ldi ammo kişiler uning bilan muloyim so'zlashdi ular uning buningdan 309 yıl yil burun yovuz podshohning ilkidan qechib chiqib ketgan abroyluk aşı yigitlerinin biri ekanligini bilib qattiq taajjublandi chunki shu çağda Padişah ularni tutmoqchi bo'lgan bozuma, lekin tutanmağın edi G'orliq odam kishilarning o'zining tegi-taktini bilib olganligini sezib, noit qo'rqdi. O'zdila emas, qolgan qarindoshlardan mu ansirdi. Shunga qechishni niyat qildi. Biraylan uningga: "Sen qo'rqma, podshoh 300 yil burunla o'lib ketgan. Hozirgi podshoh sizlarga o'xshashli Allohga e'tiqod qiladi. Sening do'sting hozir nada?" dedi. G'orliq odam ahvolni tushundi. Aslida uning bilan bu odamlar otturusida uzun tarixi jarayon o'tgan edi. U hozir mang'alaydigan ruh, harakatlanadigan ko'langili bo'lib qolgan edi. U g'ordiki do'stlarimni bu ahvoldan xabardor qilishim uchun sizlar meni ularning qishiga ketkizib yutinglar. Vaqt uzrab ketsa, ular endish qilib qoladi, dedi. Podsha buningdan xabar tepib, ular bilan ko'rish uchun darhol g'orga kelib, ularning nur yig'ib turgan yuzlarini ko'rdi. Padişah ular bilan qo'l elishdi, quchoqlashdi hamda ularni o'rdiga berib turishga taklif qildi. Ular bizning bolalarimiz, navralarimiz o'lib tugabdi. Uylarimizni qolmabdi. Bizning hayotlik balviqimiz uzilibdi. Yashashning yana nima ahamiyati bo'lsin, deyishdi. Ular Allohdan o'zlarini dargohiga ib ketib, baxt ato qilishini, o'zlarini jonsiz gavdiga aylantirishni umid qilishdi. Shu maydondagi xaloyiq Allah'ın bizni bu yerga akilib, ular bilan ko'rishtirganligi, bizga o'zining va'dasining rost ekanligini, o'lmakning tirilmiki borlig'ini bildirish uchun bo'lsa kerak. Hozir bu isbotlandi, dedi. Ashabul Kahfning atrofiga bir tam etinglar dedi. Alloh taolo Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Gepi o'tadigan boshliqlar g'orning atrofiga albatta bir masjid salayli dedi. Sura Kahf 21-oyat. ashobil o'xtut pij pij oftob sanog'a o'z taptini chechib otadi qo'lni ko'ydirdigan qizziq qum uning gavdisini silamoqda edi shunga yo'lovchilar shalong ko'chalar cho'ldirab qolgan edi ushtumtut shimol tarafdan bir kishi paydo bo'ldi siyoqidan qaraganda u qumliqning u tarafidan kelgandek qiladi u shaharga kirib udul podshoning ordusi qarab mandi bu odamning g'amkin tutuq chiroyi, ansiz ko'zlari, oldirab tenab qadam tashlashi kishida gumon tug'diradi. Oningda go'yo podshohga ma'lum qiladigan zo'r maxfiy ibodat qiladi. Ordi yasovullari uni to'sib qo'ydi va uningdan Sen erkin kishilarning hammasi o'z ishi bilan bo'layotgan, hamma yoqni jimjitlik qoplagan bundoq chaqda bu yerga nimaga kelding? deb so'radi. Podshohga ma'lum qiladigan muhim bir ishim bor edi, dedi u. Hazır padişah aliyeleri aldıraş, dedi Yasavul onunla. Hiç kandak Adem bilen görüşmeydi. Senatör öldürülüp, senadaki taht müstekemlinip, Yemen'deki Yahudi dini, Tuba devrdikidek esliği keltirilgendila, o andın başkala bilen görüşüdü. Padişah hemen vaqt Irak seferge tayar turudu. Meyli Mağrib ki meşrik olsun, ve meyli tüzlanlık ki tağlık olsun, o cahanını birlik keltirmekçi.'' او یهود dinining bir tutash dinga aylanib tavrat aqidalarining yer yuzida ijro qilinganligini ko'migicha hargiz bahramon uxlayolmayman deb qasamyat qilgan kun botqanda u yaman davlatlaridagi podshohlar to'rilar sarkardalar yig'ilgan o'rdi bog'chisiga berib ular bilan g'azat qilish choralari ustida maslahatlashidi podshohning ishi bilan mening ishim to'qinishmaydi dedi heliqa odam man bu yerga podshoh bilan birga jangga mening kelishimki maqsadimni uningga tushundirsang u meni cho'qim chaqirtdi podsha zonovas uydan chiqib xizmatkorlarni atrofiga o'lashtirib boqib ketyotadi u endi so'zlay deb turishiga yasovul najrandan kelgan bir odam o'zlari bilan ko'rishni talab qilyotidi u yahudi diniga foydasiz bir yangi din ustida janoblari bilan ko'rishmoqchi ekan dedi yangi din demsan u odam chopsan kirsin dedi podshoh Eliq odam kirgandan keyin podshohqa mundoq dedi. Podshoyi olam, taxta baxtingiz baqaror bo'lg'ay. Dushmanlaringiz yer bilan yakshan bo'lib, murad maqsadingizga yetkaysiz. Ey podshoh oliylari, men bu yerga bir narsani talab qilib kelmadim. Kuch quvvatingizga tayinib, boshqalarni bo'zak etish uchunmi kelmadim? Najran diyorida bir voqea yuz berdi. Bu voqeaga tadbir qo'llanilmasa, u boshqa joylarga yamrab ketadi. Uni Yaman yoki teximi kang joylari yamrab با degili bo'lmaydi sening bu xabaring meni cho'chitdi dedi podshoh bu xabar bakmi mo'yim ekan buni o'chig'aroq va tafsilroq deb boqqin yaqinda dedi heliqi odam xristian dini deydigan bir yangi din najroniga tarqaldi bu din tarafdorlari isoning nomida din tarqityotidi g'ayri dindikilar bu dinni yoqlab turkum turkumlab kiryotidi lekin yahudlarning bir qismi o'z dindan voz kechib g'ayri dinga kirdi yana bir qismlari yanala yahudi diniga e'tiqod qilaverdi hozir ularning holi yaxshi emas agar shoim najrondagi yahudi diniga tegishli tadbir qo'llanmasa yahudi dinining ta'siri tarixdan o'chib ketishi mumkin podshoh o'zini ruslab o'ltirib bu din najronga qandoq tarqilibdi ekan qandoq qilib putrab turolibdi qandoq qilib kishilarni moyil qilibdi qandoq paydo bo'pti ekan Оны тәпсилерек етіп баққан, деді. Нәжіранға ішкі құл кәптікен, dedi хейліқі адам. Оның biri румлық, ismi Femiyon ekan, yana biri Arab, ismi Solih ekan. Femiyonni qo'rmi daraxtga cho'qinadigan bir odam setib olibdi. Bu odam Femiyonning mardona, kuchlik, muloyim, ishchan va hordim taldim demay ishlaydiganligini bilib olibdi. Femiyon kechalari uyida o'zi yolg'iz namoz o'qiydi ekan. Bir kuni uning xo'jayini uyiga kirib kelibdi. Qarsa Femiyun namoz o'qiyotgandek. Uyda chiroq bo'lmasimi, uy ichi yop-yo'riq turgandek. Xo'jayin bu ishga hayron qoldi uningdan "Sen qaysi dinga e'tiqod qilasan? xo'rmi darxidan boshqa bira ma'budga e'tiqod qilamsan?" deb so'rab, bu sirni aytib berishni talab qildi. Femiyun "Men Allohga e'tiqod qildim. U podshohning egisi. U hamma mahluqotni yaratuvchidir." payg'ambar iso uning kuch quvvatining tangdossiz ekanligini ko'rsatgan ham isbotlagan qo'rma darxiga kelsak uning kishiga foydasimi ziynimi yo'q yaxshilikmi epkilanmaydi balo qazoning oldinimi ololmaydi navoda san qo'shilsang man allohdan qo'rmi darxini shamol bilan quritib o'tish yoki o't bilan ko'ydirib o'tishni talab qilay alloh taolo bu talabimga qo'shilsa ajab emas debdi xo'jayin uningga bu degining rostmi debdi Fimiyon, agar men shunda qila olsam, sen meni dinimga iymon keltiramsan, debdi. Xo'jayin, bo'ldi, gapim gap deb javob beribdi. Shunda qilib Fimiyon namozga o'ltiribdi-da, Allohdan xo'jayinning xorma darxini shamol chiqarib quritib etishini va yutkab ketishini talab qilibdi. Xo'jayinning xorma darxi ras qurib ketibdi. G'oyib bo'pti. Shuning bilan xo'jayin uning diniga e'tiqod qilibdi. Bu xabar Najranga tezli tarqalibdi. kishilar turkum turkumlab burunqi e'tiqoddan voz kechib xristian diniga e'tiqod qiladigan bo'pti hozir u yerdagi odamlar bu dinga e'tiqod qilib bo'ldi qolganlari uningga e'tiqod qilish oldida turmoqda san aytgan bu odam bu din to'g'risidagi ahvol nihoyatda muhim so'zingni davomlashtirgin dedi podshoh Eliq odam so'zini davomlashtirdi. Fumiyonning sherki Solihning aytishicha, u Shamdagi bir kandda amga qilayotganda Фымиюн кәнтке бардыған бір елді кетіватқан екен. О, илімі мол адам боғашқа, Салих оны яқшы көреді екен. Шуңа Фымиюнның арқысыдан әгішіп меңіпті. Фымиюн оны көмепті. Бір күні о құмлықты намаз оқуатқанда, тосаттың бір әждіраға келіп келіп, ağızını açkan peti onunla itilipti. Salih korkup ervayı uçkan halda. Fümiyon, qara, ejderha san itilyapti deb vaqirapti. Фемиюн пәрва қымастын ибадат қылеуіріп, елік әждірға оныңғы еқін кәгенде ұштым түт үліп қапты. Салих Фемиюнға қайыл болып, оның білін білі тұрышыны тәләп қыпты. Фемиюн мақұл бопты. Шыныңдың етібарен ұла ішкісі езімі езі, кәнтмі кәнт арлап yürüpті. Bu jəriyanda Fümiyon özünün hayveti və acayib xısıltını yenimi namayan qılıb, Salihni özgə teximi cəlib qıptı. Salih həmişə onundan ayrılmay billi bopdu. Keyin u ikkisi cho'lda ketayotganda bir to'p qaroqchi ularni tutib olib, bozorga olib setibdi. Mening familiyam to'g'riliq biladiganlarim mushunchalik. Podshoh lashkarlarini boshlab Sanodin Najronga qarab atlandi. Najronga yetib borgandan keyin u yana muasirga oldi. Aholilar qo'rqib nima qilarini bilmay qoldi. Podshoh aholilarni jazolashdan burun ularning oqsoqol katibaşlarga tanbih berdi. Mən siləni iki yoldun birini tallaşqa öndəymən. Qəni silə menin bugünkü Yahudi dinimğa, yəni burunqı tübə diniga etiqat qılam silə yoki yeni dininglağımı? Silə bir qararğa kelishdim burun. Mən siləni jazalamayman. Yeni dinimiz qalbimizga möhürdək besildi. Bişimizga kelgan har qandaq balo qaza, hatto o'limmi qarorimizni o'zgartanmaydi, deb javob berishdi ular. Padişah ularning o'z e'tiqodida kajliq bilan turganligini ko'rib, xandaq qazib o'tin do'lab o'tinga o't yiqish va najrondagi hamma aholini o'tqa tashlab ko'ydirish to'g'risida buyruq tushirdi qerilar bolalar ayollarning hech qaysi bu balo qazodan qutulolmadi natijada bu yerda xristian muxlislardan birmi omon qolmadi faqat yahudlarla hayot qoldi diqqat berganinglarga rahmat